Jona was baie ontevreden omdat die Heere van plan verander het. Hy het baie kwaad geword vir die Heere. Hy het toe so vir die Heere gesê, Ach genade toch, Heere, is dit niet precies wat ik voor mijzelf gesê het toe ek nog bij die huis was nie? Is dit nie hoekom ek aan die begin maar liever na Tarsis toe wou vlug nie? Ek het voor my siel geweet, hy is die God wat mensen vergeven en hulle jammer kry. Hy is geduldig met hulle en geef vir hulle om. Ik krijg altijd later spijt als je besluit het om hulle te verwoes. Laat mij toch nou maar liever doodgaan, Heere. Dit is beter als ik niet verder blij leven nie. Die Heere vraag om toe, het jy die reg om vir my kwaad te word. Jona is toe uit die stad uit. Hy het oos van die stad vir hom een skerm gaan maak, zodat hij hy daaronder in die skadewee kon sit. Hy het daar gaan sit om te kijken of daar iets met die stad gaan gebeur. Die Heere God laat toe een wonderplant opkomen dit het de skadie weer oor Jona gegooi wat dit vir hom baie gemakkelijker gemaakt het. Jona was baie blij oor die wonderplant, maar die volgende ochtend toe die zon opkom, stier God te worm. Hy het aan die plant begin vreet en het het veroorzaak dat die plant doodgaan. Die zon het al warmer geword, soos die dag vorder, het God de skreeende warm wind uit die ooste laat waai. Die zon het zo so warm op Jona gebrand en om so gedaan gemaakt dat hij naderhand gewenst het dat hij toch maar liever dood was. Hij zei toe weer soos hy gesê het, dit is beter als ik niet verder leven nie. God vrouw toe weer vir Jona, het jy die reg om oor hierdie wonderplant kwaad te wees? Ja, tot die dood toe, antwoord Jona die Heere. Nou toe nou, sê die Heere vir hom, Je denk jy die reg om kwaad te wees oor een plant waarvoor jy nie oomlik moeite gedoen het om het te laat groei nie, wat oornag op sy eie opgekom en weer net so verdwijn het. Maar je wil nie hee, ek moet bekommerd wees oor die groot stad Nineve nie, waarin daar meer as 120.000 mensen blijven wat nie reg van verkeer kan onderscheiden nie en waarin daar so baie dieren is. Het ek nie die reg om my oor hulle te bekommer nie.